Matthew chapter 27 δε γενόμενης, genomenis, symbolion πάντες pantesi archieris και πρεσβύτεροι του λαού, κατά του Ιησού, ως τετανατός αυτόν. Και δίσαντες αυτόν απίκαγον και παρέδοκαν πιλάτο το ηγεμονή. Τότε, ειδών Ιούδας, ο παραδούς αυτόν, ότι κατεκρίτη, μεταμελητής έστρεψεν τα τριακοντα αργύρια της αρχιερεύσιν και πρεσβυτερής, λέγον, ημάρτον παραδούσεμα δικαίων. Είδε είπαν, τι προς ημάς, σιώψη, και ρίψας τα αργύρια εις ναόν», ανεκόρισεν και απελτών, απήγξατο. Είδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια, είπαν, ουκ εξεστην βαλίν αυτά εις κορβανάν, επιτιμήματος έστιν, συμβούλιον δε λαβόντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως, η τάφην της ξένης. Δύο, εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως της σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Γερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου, ον ετιμήσαν το απόβιον Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως συνετάξεν μη Κύριος. δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ Υιού βασιλεύς των ο δε Ιησούς εφή συλλεγής και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσεν και ουκ απεκρίτη αυτό προς ουδέν ρήμα» ώστε ταυμάζειν τον αλλιάν. Κατά δε ορτήν, ιώθει ο ηγεμόν το όχλο δεσμίων ήθελων. δε τότε δεσμιον επίσημον λεγόμενον βαραβάν. Συνηγμένουν ουν αυτον, να αυτοίς ο Πιλάτος. Τι να θέλετε απολύσω ημίν, τον βαραβάν ή ισούν τον λεγόμενον Κριστόν. ήδη ρωτή διαθώνων παρέδωκαν αυτον κατημένονται αυτού επί του βήματος. Απέστειλεν προς αυτόν η κοινή αυτού λέγουσα, μη δεν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον απ' αυτόν. Οι διαρκερείς και οι πρεσβύτεροι επίσαν τους όκλους, για να ητήσονται τον παραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριτής δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσου ημίν. Ήδε είπαν, τον παραβάν, le ο Πιλάτος, «Τίουν ποιήσω Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν» λεγουσίν πάντης, «Σταυρωτήτω» όδε έφη, «Τι κακόν επίησεν» Ήδε περισσός έκραζον λέγοντες, «Σταυρωτήτω» Ιδώνται ο Πιλάτος ότι ουδέν οφειλεί, αλλά μάλλον τόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, απενύψατο τας κύρας, κατέναντι του όκλου λέγον. Αθώος είναι από του αίματος τούτου. Εμείς όψεστε, και αποκριθείς πάσου λαούς είπεν, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλησεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, σας, παρέδοκεν ειν ασταυρωτή. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν, εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν, και εκδίσαντες αυτόν, κλαμίδε κοκκίνην περιέτηκαν αυτόν και τε Στέφανον εξ ακαντών, επέτικαν επί της κεφαλής αυτού, και κάλαμον εν τη δεξιά αυτού. Και γονιπετήσαντες εμπρόστεν αυτού, εν επέξαν αυτό λέγοντες, και ρε βασιλεύ των Ιουδαίων, και εμπτήσαντες εις αυτόν ελαβών τον κάλαμον, και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε εν επέξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την κλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα χηματιά αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρωσέ. Εξερκομενοί δε εύρων άνθρωπον κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκαρεύσαν ειν άρρητον σταυρών αυτού. Και ελτών της εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστιν κρανίου τόπος λεγόμενος, έδωκαν αυτοποιήν ίνον, με και γευσάμενος ουκ ιτελισεν πίν, Σταυρώσαντες δε αυτον, διεμερίσαντο τα χηματιά αυτού βαλόντες κλήρων, και κατήμενοι ετήρουν αυτον εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού, γεγραμμένην, ούτως έστεν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιωδεών. Τότε σταυρούν τεσίν αυτό δύο εις εξ δεξιών και εις εξ ευωνίμων, οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες. «Ο καταλύον των ναών και εν τρεις ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, η βιωσή του Θεού καταβήθη από του σταυρού». Ομοίως και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον, «Άλλους έσωσεν, και αυτόν ουδινάτε σώσε, βασιλεύς Ισραήλ έστειν είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτόν, πεπίτεν επί των θεών, ρισάστον είναι η τέλη αυτών, είπεν καρότι Θεού είμαι Διός, το δαυτό και η ληστέ, η τη της συναυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην, έως ώρας ενάτης. Περίδε την ενάτην ώραν, εβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Eloi, Eloi, λέμα sabachthani, του τέστην, Θεέ Θεέ μου, εινατί με εγκατέλειπες. Τίνες δε τον εκειεστικό τον ακούσαντες έλεγον, ότι ηλιαν φωνή ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και ελαβών σπόγγων, πλήσαστε όξους και περί της καλάμου, επότιζεν αυτον. Οι δε είπαν, άφες, ειδομενή έρχεται ηλία σώσον αυτόν. Άλλωστε λαβών λόγκιν ένιξεν αυτού την πλευράν και εξήλτεν ίδωρ και αίμα. Ότι Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκεν το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσκίστη απάνωθεν έως κάτω, εις δυο, και η γη εσίστη, και οι πέτροι εσκίστησαν και τα μνημεία ανεόκτησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ηγέρθησαν και εξελτών της εκ των μνημείων, μετά την εγέρσιν αυτού, εισήλτων εις την Αγίαν πόλην, και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δεκατόνταρκος και οι μεταρτού τυρούντες των Ιησούν, δόντες των σύσμων και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς θείου βιώσιν ούτως. δε εκεί γυναίκες πολλές από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, Ενέσιν Μαρία η Μαγδαλίνη, και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσήφ μητέρ και η μητέρ των βιών Ζεβεδαίου. Οψιάστε γενόμενης, ήλτεν άνθρωπος πλούσιος, από Αρηματίας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθητεύτη το Ιησού, ούτως προσελτών το Πιλάτο, ητίσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος κελεύσεν από το τίνε. Και λαβών το σώμα, ο Ιωσήφ ενετήληξεν αυτό εν συντόνι καταρά, και έτηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο. Ο ελατόμισεν εν τη πέτρα, και προσκυλίσας λίτων μέγαν τη τύρα του μνημείου, απίλτεν. Είναι εκεί η Μαριάμ η Μαγδαληνή και η άλλη Μαριά, κατήμενε απέναντι του τάφου, τι διαπαύριον ητις εστιν μετά την Παρασκευήν, Συνήτησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων, λέγοντες, «Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλανός είπεν, «Ετιζόν, μετά τρεις ημέρας εγείρομαι, με. ουν ασφαλιστίνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελτών τε ζηματιτέ κλέψωσεν αυτόν και υπόσεν του λαού, ηγέρτη από τον νεκρόν, και έστι εσκάτη πλάνη κύρον της πρώτης. Εφιαρτής ο Πιλάτος, έκετε κουστοδιάν, υπάγετε, ασφελισάστε ως είδατε. Οι διπορετέντες εισφαλίσαντο τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίτον μετά της κουστοδιάς.